É, <laughs> é na Novanã. Chuparina da quebrada, Chupetovski na cama. Chuparina da quebrada, Chupetovski na cama. Ô, Chuchu! Chuchu! Ô, Chuchu! Ei, Chuchuzinha! É. Chuchuzinha! Juliana! Pedibook me mama, Juliana! Vem de bocão na banana, com ciúmes da na Juliana só reclama, Juliana. <laughs> Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha, vai mamar o Bruninho, bitch, fumando maconha, eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha, vai mamar o Bruninho, bitch, fumando maconha. Ei, Juliana, vem de bocão na banana. Juliana, vem de bocão na banana, Juliana. Verde boca me. é becela na banana. Bruninho Beach, mais um sucesso. Chuparina da quebrada, Chupetovski na cama. Chuparina da quebrada, Chupetovski na cama. Ô, Chuchu, Chuchu, <laughs> ô, Chuchu. Ei, Chuchuzinha. É. Chuchuzinha. É. Juliana. de boca me mama. Juliana. Vem de bocão na banana, com ciúmes da Xanaína. Juliana só reclama. Juliana. <laughs> Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha. Vai mamar o Bruninho, bitch. Fumando maconha, eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha. Vai mamar o Bruninho, bitch fumando maconha. Ei, Juliana, verde bocão na banana. Ei, Juliana.